Charles Pako angelun bizi da, hogeita ma urte ditu, eta marketingan formatzailea da. Lehenago Mexikon bizi izan da an el elkartasuna da nagusi, Euskal Herriera itzulita elkar laguntza hori eskaz zela ikusiz eramandu bere proiektua. J'ai beaucoup voyagé, j'ai vécu au Mexique, et là-bas c'est Mikasa Estukasa. C'est quelque chose de très important pour moi, de ben, l'entraide. S'il y a quelqu'un dans la rue au Mexique, on, lui donne à manger, on lui donne à boire, on lui donne un toit. Donc c'est un peu cette inspiration-là que me vient ce projet. Karrikan bizi direnak lanaren bitartez berriz gizarteratu nahi ditu, bere bizipenak ere lagundu du hortan. J'ai eu quelques mm, des moments, des moments un peu plus, plus difficiles et donc euh, tendre la main, c'est quelque chose qui me touche. Mementuko elkarteak Bigizon, Sebastian eta Fabio bere gain hartu ditu, miarritzeko karriketan ezagutu eta haiekin intzatu zen Charles Paco, haientzat karabana bat lortu zuen eta laister Sebastianek lan elkarrezketa bat pasako du. Ben, Sébastien, il est chaudronnier. Donc moi, ça a été une évidence pour moi. S'il y a un métier qui est recherché, c'est chaudronnier. Ben, je vais contacter les entreprises locales, je vais créer une page Facebook et on, on va faire une annonce. Et donc dès le premier jour, j'ai eu deux, trois propositions bat elkarteak handitzeko asmoa du Euskal Kostalde eta lujaldean, ez du beste elkarte politikoekin, eta autua da. Je suis un petit peu révolté parce que tout ce que je vois à la politique, je suis un petit peu dégoûté de voir, ce qui se passe et que moi, Charles Paco, j'ai été tendre la main à quelqu'un et je vais le sortir de la rue tout seul, sans, politique, sans association, sans personne. C'est moi qui, ai fait ça. Donc euh, personnellement, c'est très enrichissant. Elkartearen partaidea izaitan altziste zuek ere, enpresa edo pertsona gisa, dirua ere biltzen hasten dira, mementuko jaekin iru pertsonek kudeatzen dutela elkartea.